musico kiel medicamento. Iam de quelca iaroi, oni observas en la campo de medicino che musico estigas bon farton. Gia effico contra o doloro cae angoro estas iam suffice clara. Oni ec iam prescribis ian Mozart efficon, char la musico de la Salzburga maestro montrigis unu el la plei favorai curiosa laboratoria esploro evidentigis alian aspecton. Oni submetis musoin al cor transplanto, cae observis che la bestoi, ciui audis musicon, reagis pli favore. Supposeble, musico influas ancao la immun sistemon, relate la transplantitan organon. Antone longe, en Europa Congresso pri anestesologio, oni publicigis studajon faritan en Franzuio ce pacientoi cui submetigis al operatio contra o cataracto. Tui antau la operatio, oni proponis al ili ausculti delicatan musicon, jazon, classican musicon, au pianon, dum decquin minutoi ili havis ancau la eblezon tute ne ausculti musicon. Oni rimarchis che la grado de angoro, antau, cae post la operatio, estis nete pli mal alta inter la auscultintoi. Crome, dum la operatio mem, musico auscultintoi besonis tranquilligain medicamentoin mal pli ofte, quindec procente, ol tiui ciui ne auscultis musicon. Post la resanigio, oni proponis demandaron al ciui pacientoi, cun la celo taxi ilian gradon de contentezzo dum la tuta operazia proceso. Oni constatis che la pacientoi, ciui auscultis musicon, esprimis pli altan gradon de contentezzo. La curacisto concludis che auscultado de musico estas mal multe costa, ne damagia, sen droga rimedo, quiu efique mal pliigas nervosetson, ocase de chirurgioi ie loca anesteso. Nun ili planas ripeti la esploron ce aliai similai operatioi. Tio ne estas nova afero antiquae sagiuloi anta longa tempo assertadis che musico influas la psicon. La novajo estas che nun tempe scienzo povas pli clare montri la efficon de musico en la cerbo per modernai tomografioi. Musico essence consistas el tri elementoi, harmonio, melodio, cae ritmo si avice la cerbo ensorbas musicon lau tri etapoi, percepto, recono, cae emocio. La fenomeno inclusivas activigion de diversae cerbae regionoi, tiel che la fina resulto en la Roma constio estas mult faceta complexo. Prudento recomendas che ni reservu iom da tempo por regula auscultado de milda, tranquilla musico, kiel bonfara, preventa medicamento.